الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق kad smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati.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 Pa ćemo sada samo ukratko ponoviti ono što smo spomenuli prošlog puta. Kazali smo da će hađija osmoga dana Zulhidžeta ili dana Jeomu Teruje, dana Teruje, da će obući i hrame u mjestu gdje se nalazi u Meki, da će ih zanijetiti i da će izići toga dana na minu. Kada dođe na minu, tu će klanjati četiri namaza. Podne i ikindiju i akšam i jaciju. Skraćeno. Krati znači sve osim akšama, on se ne krati, klanja po dva rekiata, a neće spajati. Nakon toga će dočekati sabaha i klanja će sabah također u njegovom prvom vremenu. Sačekat će izlazak sunca i nakon toga će se uputiti prema Arefatu. Kada dođe na Arefat, prvo će doći na mjesto koje se zove Nemira. Tu će sačekati dok sunce ne pređe zenit, dok ne nastupi, znači, podnevsko vrijeme. Nakon toga će otići na Arefat i tu će klanjati podne i kindiju spojeno i skraćeno u podnevskom vremenu. U podnevskom vremenu, znači, klanja podne i kindiju, po dva rekiata svaki namaz, skupa, spojeno. Sa jednim ezanom i sa dva ikameta. Nakon toga će hađija boraviti na refatu sve do zalaska sunca. To će vrijeme iskoristiti za dovu, za namaz, za zikr, donošenje salavata na poslanika sallallahu alaihi wasallam i druge ibadete. Jer je to vrijeme znači koje treba iskoristiti, jer mjesec ili ovaj dan Arefata ima, dan Arefata ima posebne odlike vrijednosti koje smo spominjali. Nakon zalaska sunca, Hadžija neće klanjati ništa više na Arefatu, nego će se uputiti prema Muzdelifi. I kada dođe na Muzdelifu, klanjaće tamo Akšam i Jaciju spojeno u jacijskom vremenu u jacijskom vremenu spojit će, znači isto kao što je spojio i podne i ikindiju u podneskom vremenu, znači skraćeno i spojeno. I nakon toga hađija će odmarati na muzdelifi do sabaha. Do znači nastupa zore odmarat će. Klanjat će naravno nakon jacije i vitre namaze ili će ranije ustati da klanja vitr prije nastupa zore, nije bitno. Uglavnom, provešće to veće u odmaranju, da se pripremi znači, za sutradašnji dan, odnosno za prvi dan Bajrama, jer je to dan u kome ima najviše obreda na hađu. Nakon toga će klanjati sabah, sačekat će da se dobro rasvane, znači do pred izlazak sunca, možda nekih pola sata ili slično tome, i nakon toga će se uputiti prema mini. Kada dođe na minu, bacit će sedam onih kamenčića, koji se bacaju taj prvi dan, znači Bajrama. Sedam kamenčića i nakon toga će zaklati žrtvu. Mi smo kazali da danas imaju posebne znači ustanove ili organizacije koje se bave znači time da se zbrinu hađijama, znači kurbani. Znači hađija samo uplati kurban i nakon toga mu ovaj drugi kolju kurban i to se onda dijeli muslimanima. Nakon toga će hađija obrijeti svoju glavu, bilo da on obrije sam sebi ili neko drugi da mu obrije glavu, ili da skrati, ali brijanje bolje, i nakon toga će se uputiti prema Meki da obavi tawafu li fada. Znači ovako je sunnet, da prvo baci kamenčiće, potom da zakolje kurban, potom da obrije glavu ili da skrati i potom da ode da obavi tawaf. Pa će doći u Meku i obavit će znači onaj tawaful i fada. To je glavni, znači onaj tawaf i koji je rukn, koji je sastavni, elementarni dio hađa, bez koga ne vrijedi hađa bez koga ne vrijedi hađ. Taj tavaf je isti kao i onaj tavaf koga je obavljao kada je došao, tavaf al-kudum, kada je došao, znači u Meku, ili tavaf umre kada ga je obavljao, samo što neće u njemu, znači, otkrivati svoje desno rame, ono što se zove elitiba, i neće isto tako ubrzano hodati kad se, znači, tavafi onim, jeli, bržim tempom, ona prva tri kruga, kao što je bio sunnet kada je došao. Nakon toga kada završi tavaf, lijepo je hađi da napije se vode zemzem i da čini nešto što se zove etadalua. Etadalua to je da čovjek pije vode koliko god može zemzema da se napije. Jer je to voda Mubarek. I u sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam se navode brojni hadisi koji ukazuju na vrijednost vode Zemzema. Mi ćemo pročitati, mi ćemo pročitati neke od tih hadisa. U predaj Ibnu Abbasa koji bliži imam Tabarani i drugi koja je dobra, ma dobar lanac prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame Hajru ma in ala ođi lard ma u zemzeme, fihi ta'amu tu'mi o šifau sukm. Najbolja voda na zemaljskoj površini je voda zemzem najbolja voda. Ona je hrana onome koje pije da bi se njome zasitio. Znači, ako čovjek pije vodu zemzem da bi mu bila kao hrana, ona mu je uistinu hrana. I ona je lijek od bolesti. Ako je čovjek, znači, pije lijek, ona je lijek za bolest. U jednoj predaji koju bliži imamo tabarani sa ispravnim lancem prenosilaca se navodi da je Ibnu Abbas rekao kunanu se miha šuba'a Mi smo, kaže, vodu zemzem zvali vodom koja zasiti čovjeka. Kao hrana. Wa kunna najiduha ni'mal auni 'ala al'iyal. I kaže mi smo smatrali i nalazili smo da je ona velika blagodat u prehranjivanju porodice. Pa su ljudi koristili zemzem kao hranu. Kao hranu. U jednoj se predaji navodi, koju bilježi imam Ahmed ibn Mađe i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ma u zemzeme li mašuri bele. Voda zemzem je za ono za što se pije. Znači, zašto čovjek pije vodu zemzem, ona mu biva zato. Pa ako na nijeti vodu zemzem za određenu stvar, ona mu biva, znači, ona mu biva a, shodno njegovom nijetu. Pa ako je hrana, onda je hrana. Ako je lijek, onda je lijek i tako, i tako dalje. Bileži imam Buharija u svome sahihu da je one večeri kada se desio El Isra u El Mi'rađ, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam je uzdignut u nebeske sfere, gdje nikada ljudska noga kročila nije, da je došao prije toga Džibril alaihi salam i da je rasporio njegove grudi i da je izvadio njegovo srce i izaprao ga sa vodom zemzem. Da je izaprao njegovo srce sa vodom zemzem. Ovo je drugo vađenje srca Allahovog poslanika sa osrem od strane Džibrila. Prvo se je desilo dok je bio još kao dijete u Mekki. Igrao se, kako bilo žima muslim u svome sahihu, Ibn Hibbani, ima Mahmed, da se igrao sa djecom jednog dana, pa je došao Melek Džibril i odvojio ga i izvadio njegovo srce i zapravo ga vodom zemzem i ponovo ga vratio u njegove grudi. Salallahu alaihi wasalam da su čak ova djeca otišla kod njegove dojile, dojile poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekli ubijen je Muhammed, ubio je neko Muhameda. Vidjeli su to, vidjeli su svojim očima kada su mu, kada su mu njegove grudi bile rasporene. Kaže Enes ibn Malik, čak sam kaže vidio ožiljak na grudima poslanika sallallahu na njegovim prsima sam vidio ožiljak od toga. Kako je vađeno njegovo srce i zapirano opet vodom zemzem. Imam El-Bulqini koji je umro početkom 10. hiđarskog stoljeća i od učenika Ibn Hadžara, kaže u ome, kaže hadisu dokaz i na osnovu ovoga hadisa smatra da je voda zemzem bolja od vode El Keuthar. Od onoga izvora koji je u džennetu. Kaže, bolja je jer je Allah te barak je ta'ala poslao Džibrila da izabere srce poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa zemzemom a neće i zaprati srce poslanika nego najboljom vodom. Pa je onda, kaže, voda zemzem bolja od onoga hauda ili izvora koji se zove El Keuther, koji je dat poslaniku, salallahu alaihi wasalam. No, međutim, ovo je mišljenje imama El Bulkinija, jednog poznatog islamskog učenjaka, ali drugi učenjaci nisu prihvatili ovo mišljenje, pa kažu, voda zemzem je najbolja što se tiče dunjalučkih voda, a nije što se tiče ahiretski, jer je voda, znači, e, elokeuser, ili taj izvor je, znači, ahiretska, ahiretska voda, pa se ne koristi gdje? Na Dunjaluku. Pa zato i nije poslanik, sa Allah njegovo srce izaprano sa vodom, jeli elkeuser, nego je izaprano, znači, sa zemzemom. I također, riječ poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ome hadisu, hajru ma in ala oči lord, najbolja voda na zemaljskoj površini. Pa se znači govori da je zemzem najbolja voda gdje? Na zemlji, a ne poredi se znači sa ahiretskim, sa ahiretskim vodama. Bileži ima muslim u svome sahihu da je Buzar rekao, kaže kada sam došao da primim islam, boravio sam oko 30 dana sa noćima, znači oko mjesec dana sam boravio, kaže, u El Mesridul Haramu. Pa me je pitao poslanik, sallallahu alaihi kako si se prehranio u tome vremenu kako si živio, ko te je hranio. Pa je kazao Ebu Zer, radijallahu anhu, ma kane li ta'amun ila ma'u zemzem, fe se mintu minhu hatta te keseret ukenu batni. Kaže, tako mi Allaha, kaže, ja nisam imao drugu hranu osim vodu zemzem. Mjesec dana nisam imao drugu hranu. Kaže, pa tako, hatta te keseret ukenu batni. Kaže, pa dok se moj stomak nije počeo lomiti oni volani, što mi kažemo, sala se počeli stvarati oko njegovog stomaka od vode zemzem. Pijući vodu zemzem. Pa je voda zemzem, voda zemzem je hrana. Kada je to čuo poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je inneha mubarake, inneha ta'amu tu'min. Kaže, ona je voda blagoslovljena, ona je voda, odnosno hrana za onoga koje pije da bi mu bila hrana. Pa ako nije ti čovjek sa o tom da, da je pije kao hranu, onda mu biva, znači, biva mu hrana pa se zasiti od nje. Kaže šehol sam Ibn Kajim u svome dijelu Zadul Mad u četvrtom tomu, gledao sam, kaže, ljude u haremu koji se hrane sa zemzemom vodom. Pola mjeseca. Ili više od toga. I kaže, nikada nije gladan i kaže, normalno tavafi sa ljudima oko kjabe i klanja, ne osjećajuš nikakvu glad. 15 dana ili više od toga čovjek, znači, hrani se sa zemzemom. A kaže, jedan od njih mi je pričao, kaže šehol sam Ibn Kajim, jedan od njih mi je pričao da je ostao ponekad 40 dana hraneći se sa vodom zemzem. 40 dana i kaže imao bi dovoljno snage da opći sa svojom ženom, imao bi dovoljno snage da tavafi oko kjabe i da klanja i da posti i nikako ne bi glad osjećao. Znači sve od vode, od vode zemzem. Pa ovo nam neminovno znači ukazuje na blagodat i odlike ove vode. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Ibn Hibban a prije toga Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama innal huma min fejhi jahanname fa abriduha bima zamzam kaže temperatura je posljedica raširivanja džehennemske vrućine pa kaže skinite čovjeku temperaturu sa vodom zemzem zem rasladite njegovo tijelo, znači iskinite temperaturu sa vodom zemzem. Ova je hadis kod Buhari i kod muslima, ovo je verzija imama Ahmeda, a kod Buhari i kod muslima se spominje pa skinite temperaturu sa vodom. Ne spominje se voda zemzem, a u rivajetu imama Ahmeda je pojašeno da se radi znači o vodi zemzem. Iako ne bi smetalo da se to učini sa bilo kojom jeli, vodom. U jednoj predaji koji bliže Abdurazak, imam Tabarani i Hakim i Bejheqi se kaže da je ajet između, odnosno razlika i paravan i ono što odvaja mu'mina od munafika jeste to što munafik nikada ne može da se napije zemzema, onaj tedalno, da napije se znači puno zemzema, nego pije znači pomalo dok vjernik znači napije se tako dok ne zasiti znači i svoj stomak i svoje grudi sa zemzemom. No međutim ovaj hadis ocjenio ga vjerodostojnim imam El Busiri, Hakim i Zehebi, a drugi su mu prigovorili. I šeho l'Islam ibnul Kajim kaže opet u svome dijelu Zadul Maad, opet u četvrtom tomu na istom mjestu, ja sam pokušao da se liječim sa vodom zemzem. I kaže, vidio sam čudne stvari. Izliječio sam se od skupine bolesti. Imao sam, kaže, više bolesti, pa sam se izliječio Allahom dozvolom od tih bolesti koristeći vodu, koristeći vodu zemzem. A spomine u svojim knjigama, kaže, jedne prilike sam bio na hađu i izgubio svoje dijete izgubio sina. I kaže, nisam mogao naći ga nigdje. I kaže, uzeo sam, kaže, vodu zemzem, počeo piti, kroviti, nisam spustio s čašu s koje sam pio, kaže, moje dijete je bilo ispred mene. Pa to sve ukazuje na odlike, prvo bogobojazni, a nakon toga na odlike koje je Allah te barak otala dao ome umetu poput vode zemzem. Pa tako čovjek, znači, kada ode, treba da se, znači, iskoristi tu blagodat i ne smeta čovjeku da ponese sa sobom vodu zemzem, I oni koji kažu da je to novotarija, nikakvog dokaza nemaju, već postupci Selefa ukazuju da se voda zemzem može nositi. I to spominju brojni islamski učenjaci od naših prethodnika da su tako učinili. Šehol Islam Ibn Taymije kaže da je tako učinio naš Selef, da su nosili znači vodu zemzem i čak u nekim sahadisima navodi da je poslanik Salosanemo poručio da mu se donese voda zemzem u Medinu. Tako da to nije znači novotarija, niti je pogrdno, već je lijepo da čovjek ponese sa sobom vodu zemzem, jer je to voda Mubarek, blagoslovljena znači voda. Nakon što hađija završi sa tavafom i što se napije vode zemzem, otići će da obavi saji. Da znači hoda između safe i merve. I na isti način će to činiti kao što je činio prvi put kada je obavio znači tavaful kudum. Kao što je činio znači tavaf za umru ili tavaful kudum ako je bio karin ili mufrid i potom znači obavi saji. Mutemetija, onaj koji obavlja hađ i umru, odvojeno, on mora obaviti dva puta ovaj saj. Dok onaj koji je obavljao samo hađ ili je obavljao hađ i umru karin, pa je spojio obrede hađa i umre, on ne mora drugi put činiti, znači ne mora drugi put činiti ovaj saj. No međutim, ako je prvi put došao, pa samo obavio tavaf, a nije činio saj, sad ga mora drugi put učiniti. Ali mu je bolje da ga učini odmah kada dođe. Bolje mu je da ga učini odmah kada dođe. Dok onaj ko je mutemetije, ko čini znači hađi umru, odvojeno, on mora znači obaviti i po drugi put jeli, ovaj saj. Nakon što obiđe oko Kjabe, dozvoljeno je hađi i sve. Sve mu je dozvoljeno čak i žena sve mu je znači dozvoljeno da čini što mu je bilo zabranjeno prije i hrama. Hoće li hađija nakon što obavi ovaj tavaf, tavaf ili fadaf, kanje dva rekiata? Nisam mogao naći negdje u hadisima da se jasno spominje da je poslanik sa osanem klanjao dva rekiata, ovaj nakon tavafa ovoga. No međutim, praksa Selefa ukazuje na legitimnost ta dva rekiata. Pa se navodi od Ajše i Tausa i Ata i Sejda ibn Džubeira i Ahmeda i Ishaqa i Ebu Jusufa, učenika Ebu Hanife i drugi, da su znači kazali da se nakon ovoga tavafa znači klanjaju dva rekiata. A Imam El Faki u svom dijelu Ahbaru Mekja spominje od Ibnu Omara i Urve Ibnu Zubeira i Haridže Ibnu Zejda i Zuhrija i drugih da su govorili poslije svakog tavafa se klanjaju dva rekiata. Ovdje se često postavlja pitanje. Ako bi čovjek činio saji i nakon toga ili za vrijeme saja se uči i kamet, šta će uraditi? Proči se i kamet, šta će uraditi? Kako će postupiti? Islamski učenjaci spore po ome pitanju, ima me nevo i spominje u svome dijelu El Međmua u osmom tomu, i spominje to Ibnul Munzir, da većina islamskih učenjaka smatra da će prekinuti svoj saji da će prekinuti znači voda između Safe i Merve i da će stati i klanjati svoj namaz i potom nastaviti. I potom nastaviti. Nakon toga Hadžija je znači obavio tavaf i učinio saj između Safe i Merve i nakon toga će se vratiti na minu. Neće klanjati na mervi dva rekiata, kao što neki čine. Dođu kad završe sa saj, Počne se znači na safi, a završi se gdje? Na mervi. Pa onda na mervi klanjaju dva rekiata. To nema nikakve osnove. Ta dva rekiata nisu utemeljena u sunnetu poslanika sa osrem, niti je bila praksa. Isto tako nije utemeljeno u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam da ljudi izlaze, bilo se radi za vrijeme hađa ili mimo hađa da ljudi izlaze do mjeseči da ajše i da prave po drugu, treću, četvrtu ili petu umru. To nije bilo poznato kod Selefa i to su osudili neki kako bilježi Ibn Asakir i To je osudio isto šehr Islam Ibn Taymi u svojim fetvama, kaže da je to Selef mrzio, da je mrzio takav postupak. Da je mrzio znači da čovjek obnavlja, da obnavlja umru više puta. Kada znači hađija završi sa saji, vraća se nazad na minu i to je prvi dan, znači Bajrama. Obično se vraćaju hađije već pred kraj dana. Bilo kada se vrati, hađija dolazi na minu, klanja namaze skraćeno, a ne spaja. Znači, klanja sabah dva rekiata kao što jeste, podne dva, ikindiju dva, akšam tri, jer se akšam ne krati, i klanja jaciju dva rekiata. S tim što će klanjati, znači, sabahske sunnete i što će klanjati vitr, to neće ostavljati. I boravi hađija, znači, to je prvi dan Bajrama. Sutradan, to je prvi dan Tešrika, to je 11. Zulhidžet, a zove se prvi dan Tešrika. Dani Tešrika njimaju tri dana. To je prvi dan, znači Tešrika, ili 11. dan Zulhidžeta, izići će, znači, hađija i bacat će kamenčiće na mini. One male, srednje i velike. Kako su oni, znači, podijeljeni, kako se zovu. I na svakom mjestu će baciti, bacit će po sedam kamenčića. Znači, ukupno 21 kamenčić baca toga, baca toga dana. Mi smo spominjali, kada smo govorili o vrijednostima hađa, neke hadise koji ukazuju na odlike i vrijednosti bacanja kamenčića. Ovdje ćemo ponoviti predaju u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao što se tiče bacanja kamenčića za svaki kamenčić koga baciš Allah će ti oprostiti po jedan veliki grijeh. Na svaki kamenčić koga čovjek baci, Allah te barake o tala će mu oprostiti jedan veliki grije. I ovu predaju bilježi imam El Tabarani, ima dobar lanac prenosilaca. A u drugom se predaju kaže da je poslanik Salosanem rekao, kada je pitan o bacanju kamenčića, da je rekao فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرْرَةِ اَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُ يَعْمَلُ A ne zna ni jedna duša šta im je pripremljeno od nagrade i od blagodati zbog onoga što su činili. Pa znači čovjek ima velike veliku nagradu znači pribacanju tih pribacanju tih kamenčića. A u drugoj predaji se spominje koji bliži Albezar i koja je ispravna kaže kad budeš bacao kamenčiće to će ti biti svjetlo to će ti biti svjetlo na sudnjem danu. Pa tako znači velika je nagrada čovjeku za sve obrede, a neki su spomenuti znači u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kada hađija znači dođe na mjesto gdje se bacaju kamenčići, ima dvije mogućnosti. Da baca na donjem spratu, odnosno na zemlji dole, na tlu, ili da se popne na jedan most, znači ima dole ispod i taj most iznad, pa gore kamenčići koji se pacaju, oni u stvari padaju kroz jedno korito, padaju opet dole na isto mjesto. Ima dva, znači dvije mogućnosti da baca. Čovjek gleda gdje mu je lakše. Neko kaže da mu je lakše da baca normalno dole, neko se popne na most. Uglavnom, gdje god čovjek da je bacao, baca propisi su isti doći će i bacit će sedam kamenčića. I biva tako usmjeren prema mjestu gdje se bacaju kamenčići i prema Keabi. U isto vrijeme. Znači učini to ispred sebe. I tako baci sedam kamenčića i nakon toga kada bacite kamenčiće, malo će odvojiti se u stranu gdje nema gužve i doviće. I tu je sunnet da dovi duže. Da stane duže i da digne ruke i da dovi. Da digne ruke i da dovi. Kako je došlo kod Buhari u njegovom sahihu da je činio Ibn Omar i kaže da je tako vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da čini. Kada završi, znači čak se kaže u nekim predajama da je dovio u dužini sure učenja sure Al-Bakara. Znači duža jedna doba, no međutim čovjek će vidjeti shodno svome stanju ili stanju onima koji su sa njim, pa vidi, znači, ali uglavnom lijepo je da se malo produži dova, s tim da se čovjek jeli, ne preoptereti. Nakon toga će se pomjeriti malo napred, nalazi se znači to srednje mjesto za bacanje kamenčića, pa će i tu baciti sedam kamenčića, isto tako na isti način. I bacajući kamenčić, pri svakom kamenčiću kada ga baci, kaže Allahu Ekber. Neki su govorili o načinu bacanja, pa kažu da je to normalno da se uzme, znači, sa kaži prstom i palcem kamenčić i da se tako baci i da se kaže, znači, Allahu Ekber. I mora ispoštovati ono što smo govorili kada baca prvog dana Bajrama kamenčiće, da ne smije bacati sve kamenčiće skupa. To je zabranjeno. Ko baci sedam ili tri ili pet kamenčića, računa mu se jedan kamenčić. Mora, znači ono drugo baciti. Ne može baciti. Niti ga može doći i spustiti ga ono korito. Treba ga baciti, znači. Mora ga baciti. Kad završi sa ovim drugim srednjim bacanjem, onda će se odvojiti malo u lijevu stranu. Tako je došlo u hadisu poslanika Salosarem. Da će se odvojiti malo u lijevu stranu i tu će stati i isto tako dugo dobiti. Isto tako dugo dobiti. I nakon toga će se pomjeriti prema zadnjem onom velikom mjestu gdje se bacaju kamenčići. I tu će baciti kamenčiće, tu je sunnet da baci tako da učini da mu kaba bude sada sa lijeve strane, a da mu mina ostane sa desne a okrenut je znači prema tome mjesto gdje se bacaju. To ćete i vidjeti inša Allah kad dođete tamo. Znači, baca se tako da bude okrenut prema džemretu gdje se bacaju kamenčići prema koritu, a dođe kjaba s njegove lijeve strane, a džemreti su znači ostali sa desne. Pa znači u tom položaju onda baci. Ako može, ako ne može, znači bacit će sa koje mu strane bude lakše s tim što ne smije baciti od pozada. Od pozada nije ispravno znači baciti kamenčiće. Nakon što završi ovo veliko bacanje kamenčića, sedam, isto tako, znači prvi put sedam, drugi put sedam i treći put sedam, znači sve u isto vrijeme. I počinje ovo bacanje kamenčića nakon što sunce pređe preko zenita. Znači nakon što nastupi podnevsko vrijeme. Čovjek može krenuti sa svoga mjesta gdje boravi iz šatora ranije, prije nastupa vremena jer su obično gužve i tako, no međutim ne smije početi bacanjem kamenčića prije nastupa podnevskog vremena. Poslanik s.a.v. je tada bacio on nam je pojasnio sallallahu alejhi ve selleme kada nastupa vrijeme bacanja kamenčića i rekao je uzmite od mene vaše obrede hadža. Pa će znači čovjek početi bacati to vrijeme kamenčiće. Najveće je dokle mu je dozvoljeno da baca, ulema se spori, najbolje je da baci do akšama. Neki kažu dozvoljeno je ako čovjek ima razlog da baci i nakon akšama i nakon jacije i ako uđe u noć ne smeta. No međutim sigurnije je da baci do akšama. Ako bi neko prešao Pa bacio po noći, šta ćemo mu kazati? Kazat ćemo, inša Allah, tvoje bacanje ispravno. Jer je poslanik, sallallahu alaihi sallam, pojasnio kada počinje bacanje kamenčića, a nije kazao kada završava. Pa nije mi nećemo govoriti kada završava, kada god čovjek da uradi, ali najpreče da to uradi do akšama, to mu je sigurno, to mu je sigurnije. Nakon što završi ovo treće bacanje kamenčića, neće dobiti. Neće dobiti. Tako je činio Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, i mi ugledajući, znači, u njega činimo isto tako. Isto ovo hađija će ponoviti u naredna dva dana. To jeste drugog i trećeg dana tešrika ili 12. i 13. zulhidžeta. Ili 12. i 13. zulhidžeta. Znači ponavlja se isto. Boravi hađija na mini, klanja namaze skraćeno, ne spaja, kada nastupi podnevsko vrijeme, počne sa bacanjem kamenčića. Ne mora čovjek početi u podnevsko vrijeme, može u ikindijsko, iza ikindije, nije bitno, gleda znači kako je stanje, kad su najveće gužve, znači da ih izbjegne, pa gleda znači da baca kada mu je lakše. Hadži je dozvoljeno da iziđe, da napusti minu 12. Zulhidžeta ili drugog dana tešrika nakon što baci kamenčiće. Kako kaže uzvišeni Allah te barak je o فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى Onaj ko požuri nakon dva dana, nema grijeha. A onaj ko ostane duže, nema grijeha. Znači čovjek može baciti samo dva dana kamenčiće i može nakon toga napustiti minu. Može izaći. Ali mora napustiti minu prije zalaska sunca. Ako ostane do zalaska sunca na mini, ne, mora boraviti i treće večer. Mora ostaje znači i treći dan i ponovo sutradan baca kamenčiće i onda napusta i onda napusta minu. Ovdje se postavlja pitanje ako čovjek hoće da napusti nakon dva dana minu. A mi ćemo inšalav htala ostati tri dana. Jer je velika nagrada. Pogledajte za svaki kamenčić kolika je nagrada. 21 kamenčić bacite 21 veliki grijeh čovjeku se opustiti. I svaki taj kamenčić bude svjetlo čovjeku na sudnjem danu, pored toga što čovjek boravi na tome znači časnom mjestu ovaj gdje znači moli Allaha te barak tala i gdje mu čini dovu. Možda će neko kazati ja sam krenuo sa mine drugog dana tešrika ili 12. Zulhidžeta. No međutim gužve su velike jer dosta ljudi taj dan napusta minu i tako da je onaj treći dan bacanje kamenčića je lakše nego prva dva dana. Biva nešto lakše jer dosta ljudi napusti ovaj, znači taj već drugi dan minu. Pa sam, kaže, krenuo, bacio kamenčiće, možda se vratio u šator da uzmem svoju opremu, svoju prtljagu i nakon toga gužba me zadesila i ja se našao na mini, a sunce zašlo. Šta da učinim? Kažemo mu, nastavi dalje svoj put, jer tvoj ostanak na mini nije tvojim izborom. Ti si, znači, prisiljen ti si tu zaustavljen zbog gužve, nastavi dalje put i idi. Nastavi znači dalje put i vrati se u, vrati se u Meku. Nakon što hađija baci znači kamenčiće treći dan, 21, isto tako, vratit će se u Meku. Vraća se u Meku. Ovdje postoji jedna olakšica koju mnogi, mnogi koriste. A to je da onoga prvog dana Bajrama, ne idu nikako u Meku, ne tavape. Nego to učine kada se vrate sa mine. Odma ostaju na mini, bace kamenčiće, prvog dana Bajrama, zakulju kurbane, obriju glave i ostaju na mini do ovoga trećeg dana. I onda kad se vrati u Meku, onda obavi onaj tavaf, tavaf ili fada. Koji se... Nema nikoga. Nema nikoga, nema gužve. Kada nema gužve, znači obavi taj tavafu li fada, no međutim i tada ima gužve, dosta se ljudi vraća, jer radi se o par miliona ljudi, pa uvijek je znači gužva, no međutim tu čovjek znači uštedi jeli, jedan odlazak u meku i vraćanje. No međutim, ispravnije je čovjeku ako može da ode, znači da obavi, no međutim, ako okasni sa ovim tavafom, ako okasni sa ovim tavafom, ne smeta, to će biti inša Allah ispravno. Dakle, kada se vrati u meku, hađija će, ako napusta meku, obavit će Tawaful voda, to je onaj oprosni tawaf. Mora ga obaviti i obavlja ga čovjek i on je vađib koga ne obavi mora zaklati žrtvu i podijeliti, znači mora prinijeti kurban i podijeliti to siromasima meke. Ne može u svome mjestu kod kuće, nego mora to biti znači u meki. Ovaj tavaf se obavlja neposredno pred napustanje meke. Znači kada čovjek dođe, ispakuje svoje stvari, sve je pripremio, kupio što je mislio kupovati, ode obavi tavaf i vrati se i onda napusta Meku. No međutim da čovjek obavi ovaj tavaf i nakon toga ide ponovo kupuje i prodaje i spava i to nije ispravno. Mora ponoviti taj tavaf jer je zadnja stvar koju hađija treba obaviti znači na, na hađu jeste da bude tavaf jeli, oko kjabe. Kako kaže poslanik s.a.v. Men hađel bejte fel jekun ahire ahdihi bil bejt. Ko bude obavljao tavaf onaj hađ neka bude zadnja stvar koju učini, neka bude to tavaf oko Allahove, te barake, oteala, kuće. Obavi tavaf, može klanjati dva rekiata nakon toga i neće činiti saji. Neće činiti saji, nego samo nakon toga tavafa, znači napusta hađija, napusta meku. I ovim bi bili završeni obredi hađa. Ovim, znači oprostim tavafom, koga je oslobođena žena koja se nalazi u Hajdu ili Nifasu i Mekija i čovjek koji hoće, nije Mekija, ali hoće da ostane u Mekiji da boravi, oni su oslobođeni ovoga. Jer oprosni tavaf je za one koji izlaze iz Mekije. Ali čovjek koji boravi u Mekiji, bilo da živi tamo i radi, ili da čovjek tamo planira ostati jedno vrijeme, neće znači obavljati taj oprosni tavaf, jer on ne izlazi, ne izlazi iz Mekije. Dok drugi, znači svi ljudi obavljaju ovaj tavaf. Nakon toga neke hađije koje nisu bile prije toga odlaze u Medinu. Pa borave određeni period u Medini, no međutim mi smo spominjali da Medina nema nikakve veze sa hađskim obredima. U smislu da ovisi ispravnost hađa od posjete Medine. To ne ovisi. Znači, hađ i hađski obredi su isključivo u Mekiju. Pa na ovaj, znači, ovim tavafom voda, oprostim tim tavafom, bio bi završen hađ i bile bi završeni hađski obred. Da ukratko rezimiramo ono što smo kazali. Nakon što hađija dođe prvog dana Bajrama i obavi tavaf i obavi sa'i, ako je bio mutemetije, a ako je bio karin pa obavio prije toga sa'i, ne mora ga obavljati, a bolje mu je, ili isto tako mufrid. Kada obavi sa'i, nakon toga vraća se na minu. Boravi do sutradan, do prvog dana, znači tešrika, ili 11. Zulhidžeta, iziđe nakon zalaska, odnosno prelaska sunca preko zenita, preko sredine neba, kada nastupi podnevsko vrijeme, baca male, srednje i velike kamenčiće, po sedam na svakom mjestu, baci, nakon toga dovi, pa baci, pa nakon toga dovi, pa baci i nakon toga ne dovi, na trećem. I tako, znači, čini isto drugog i trećeg dana tešrika odnosno 12. i 13. Zulhidžeta. Potom Hadžija dolazi u Meku, ako boravi u Meku još izvjesni period, neće činiti tavaful voda, nego će boraviti gdje boravi u hotelu, u kući, nije bitno, odlazi u harem, planja namaze i tako dalje, obavlja ono što ima obaviti u Meku od kupovine i tako dalje, no međutim taj tavaf obavlja kada se pripremi za odlazak. I kada se pripremi za odlazak, obavit će taj tavaf i time bi bio, znači, završen hađ i bili bi završeni hađski obredi. Ovo je bilo ono što se je moglo ukratko kazati, ne propustajući one najbitnije stvari o propisima, o propisima hađa. Jer propisi hađa su puno veći od onoga što smo mi spomenuli. Da ne bi neko smatrao da ovo što smo mi kazali da je to to hađu, nema više. Ovo je samo jedna kap iz mora koju smo mi uspjeli izvaditi. Ništa više. Ali osnovne stvari da znamo šta je hađ. No, međutim, da smo govorili o hađu podrobno, o svim pitanjima i razilaženjima u Leme i svim sporednim meselama, fiksko pravim, znači pitanjima koja se vežu za hađ, to bi uzelo možda desetine ovakvih ciklusa. Jer je sigurno hađ ova jedna velika oblast, a kako da ne bude, kada je pun obreda, a i jedan je znači temeljni ili elementarni i sastavni jeli, dio i rukn islama, bez koga jeli, ne može čovjek biti pravi vjernik. Ovo što smo kazali, bilo bi, inša Allah, dovoljno čovjeku da obavi hađ, nećemo kazati na najpotpuniji način, no međutim, inša Allah, da mu hađ bude priznat ako bi ga obavio na ovaj način. Ovo što smo kazali sada, bilo je možda ponekad duženja u samom objašnjavanju, možda je bilo pitanja koja su nejasna, pa je čovjeku sad nejasno kada se gdje izlazi, gdje odlazi, kada dolazi, kada se vraća i kada polazi, kada kreće i tako dalje, gdje spaja, gdje ne spaja i slično tome. Pa ćemo mi, inša Allah, u narednom našem predavanju, naredne sedmice, skratiti obrede hađa u jednom predavanju. Ukratko, znači, obrede hađa ćemo skratiti, pa ćemo početi od onoga kada čovjek, znači, od ihrama, kada čovjek oblači ihrame i kada nijeti hađ, i završit ćemo, ako Bog da, sa oprostim tavafom, kazat ćemo, znači, ukratko o znači hađu i onome što se tiče jeli, hađski obreda i što je potrebno hađi da učini da bi znači, obavio hađ na ispravan način. Moleći Allaha te barake o ta'ala da nam svima omogući da obavimo hađ, da posjetimo njegovu kuću, da učvrsti naš iman, da popravi naše stanje i da popravi stanje muslimana u cijelom svijetu, da nas pomogne u borbi protiv naših neprijatelja, da nam dadne sultana koji će voditi muslimane, a to je islamska država, i da nam popravi naša dijela i da najboljim od naših dijela učini zadnja, osallillahu ma'ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ižma'in, jazakumullahu hajnu jazakum. Ko neko ima pitanja za ovo, ovo o čemu smo govorili, ili prije toga o hađu ne smeta, ništa može biti. Tavaful voda ulazi obrede hađa, ali tavaful voda nije rukn hađa. On je vađib. Ako ga čovjek ostavi, ako je čovjek odmah se vratio kući i ne bi obio tavaful voda, on bi morao prinijeti žrtvu. Morao bi prinijeti žrtvu, jer je tavaful voda, znači vađib. Osim ženi koja je u hajdu i nifasu i meki, oni ne moraju, ona može napustiti, znači ima ruhsu i olakšicu, a drugi moraju prinijeti žrtvu. Šta bi bilo kada bi čovjek napustio boravak na mini? Islamski učenjaci spore, većina učenjaka smatra da je to vađib. Isto tako da je morao klini žrtvu kada bi ostavio znači, boravak na mini. Ali ne bi, znači, bio bi njegov, bio bi njegov znači, hađi ispravan. Nakon što prinesi žrtvu. Dobro. Ja sam ciljao s otim, ako bi se desilo, znači da čovjek dođe sa mine, ko što sam sada spomenuo, dođe sa mine drugi ili treći dan i nije obavio uh, e, tawafu li fada, pa obavi, hoće odmah ići, onda mu je taj tawafu li fada mu vrijedi za tawafu li vada. Ne, ne, mora se vratiti na minu i boravak na mini je po većini islamskih učenjaka vađib. Morao bi znači zaklati žrtvu. Nije dozvoljeno da ne može, znači mora boraviti tu. Mora boraviti tu.